organizado de Esperanto aranjoi. La enconduco de la interreto estis beno por Esperanto. Mia lingvo jam nun suffice bone vivas en tiu virtuala mondo. Ni havas por nia tutmonda lingvo tutmondan komunikan reton, kiu permesas al homoi homoj prezenti siajn verkojn en Esperanto cae tion ne nur scribe, sed ancau cun sono cae bildoi. Cae la exemplo de Duolingo montras, che eblas allogi cent miloin da homoi, por almenau gustumi Esperanton. Sed tio samtempe montras ancau la limoin. Quancam, ja ancau eblas organisi virtualain rencontigioin, helpe de Zoom au Skype, la rencontigioi cun realai homoi ie en la mondo estas necessai por ligi dauran rilaton alla lingvo. Tio unu flanque postulas organizadon per homoi kiwi volas engagigi por tiu afero. cae ali flanque homoin kiwi volas cae povas el monon por voyagi al alia lando, por renconti tie esperanto parolantoin el plurae landoi. Por povi parto preni necessas tempo. Ciam ocasas la evento. Ciam da tagoe gi dauru. Pli taugas por tio malvarma sezono. Char tiam la homoe tre shatas cun estadon en bone heitatai salonoi cae tie volonte auscultas prelegoin, au ili babilas en cafeio, trinceio. Tre tauga tempo por tiar in conto estas en Europo la vintrai ferioi circa o la iar fino. dum tiu sezono, tia cun estado de esperanto parolantoi, povas tre bone dauri unu semainon pro la vintrai veterai condicioi, la parto prenantoi venas prefere el naiparae landoi. Oni al tiam cefe per traino, autobuso, au per privata auto. Dum barma sezono, ali flanke, homoi shatas voyagi pli, cae ne tiom shatas resti en unu loco do tiam esperanto aranjo ancau povas dauri nur tri gis quintagoin. Cai tio estas ancau bone farebla, se en la aranjo parto prenu ancau esperanto parolanto el pli mal proxima elandoi. Char la presoi por flugado per aviadilo estas suffice mal altai, porque rentumu anca nur quelctaga restado in unu loco. Tio signifas che la loco de la esperanto arangio si tu ne tro for de flughaveno en kiu alvenas aviadiloi, diloi cun favorai flug Tion mi spertis ciare, tia mi flugis de Vieno al Croatio, por tie parto prenidum unu semaino la congresson de Croatiae esperantistoi. Au al Valencio en Hispanio, kie mi parto prenis en septembro la hispano esperanto kongreson kiu dauris nur kvar de jaudo gis di por homoj kiu volis resti pli longe oni ofertis sufiĉe longan post kongreson kun multe da turismo mado Menzin das an ciu jara universala congresso de esperanto, ciu ci jare ocasis en Tanzanio. Tamen, tiu congresso havas alian, nome pli oficialan caracteron, ol la familiezai esperanto aranjoi cun signife mal pli da partoprenantoi. Mi daurigos la son articolon post unu semaino.